Bismillahirrahmanirrahim. I dag søndag den 9. august 2015. Vi har med Masail al-Jahiliya at gøre. Alhamdulillah, nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.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 الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابين والأميين مما لا غنى لمسلم عن معرفتها قال المصنف وفعلا سري رحمة الله تعالى عليه الله رحمة فنفلهم هذه مسائل تدي أعنون سيا خالف فيها ومحمد صلى الله عليه وسلم أعمود Og imod betyder her, at han vil ikke acceptere det eller خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أو محمد كي يمود ذم أهل الجاهلية الجاهلية تبيتشي ألدم دا ليو فا إسلام لوكالت أهل الجاهلية أصسقيوهان الكتابيين الكتابيين والأميين kitabiyin wal ummiyin al kitabiyin hvem er det er kristne og jøder wal ummiyin det vil sige dem som ingen øh, hverken kan læse eller skrive og det er flertal af ummi. Ummi, det betyder analfabet. Mimma la ghina li muslim an ma'rifatihi. Mimma la ghina, hvor en muslim, han burde ved det her. Og så siger han, فَالضِّدُّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الضِّدُّ فَالضِّدُّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الضِّدُّ Det er det en digt. Og hvor den siger, فَالضِّدُّ, det betyder modsætninger. يُظْهِرُ, beviser eller viser husnahu, det som er skønt, og død modsætninger. Og betydningen af den dæk betyder, at nogle gange modsætninger viser, hvor god den er. وبضدها تتميز وبضدها تتميز الأشياء وبضدها تتميز الأشياء At آه، الدك سماع فاكس المتنبي وبضدها تتميز الأشياء من musset آدي äder سي kan man se at وأهم ما فيها وأشده خطرا عدم إيمان القلب بها وأهم ما فيها det, som er vigtigst i den, og er وأشده khataran, og det, der kan være mest farlig, iman al القلب biha, at selve hjertet ikke tror på det. عدم إيمان القلب بها جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ذا محمد اعقم فإن إن ضاف إلى ذلك استحسان دين الجاهلية og det som er at siger istihsan. Istihsan, øh, det betyder at sige, hvad jahiliya er på, er bedre end islam. Al-istihsan er en ny sygdom, som umma er faldt i nu i vores tid. Og mange af dem siger, hvad kuffar har er bedre end os muslimer. Der er mange, der siger, al-kafir ahsan min al-muslim. Er det ikke det, der folk begynder at sige nu? Al-kuffar ahsan minna. Andhum akhlaq, de har manerer, de opfører sig, og begynder ligesom istihsan al-kafir an al-muslim. At der er nogle muslimer, der opfører sig øh, dårligt, det er ikke ens betydende med, at de ændrer al-hukum. Og her siger han, انضاف إلى ذلك استحسان دين الجاهلية at man siger Jahiliyas tid er bedre end islam. Wal imanu bihi, og ikke nok med istihsan, at sige, det er godt. Nej. Wal-imanu bihi, og de tror på det. Dammat til khasara Heraf har man dannet det, man kalder fortabtelse. Og fortabtelse her betyder hvad? Al-khasara. Khasara til dunya og al-akhira. Og det er at tabe dunya og akhira, og det er at blive kafir. والعياذ بالله تعالى والله بشكر أصفاده كما قال تعالى لسم الله سبحانه وتعالى سيئة سورة العنكبوت والذين سورة العنكبوت سورة آية والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون والذين آمنوا تم som har dannet iman iman på hvem? iman på والذين آمنوا أنشكر إيك أنشكر والذين آمنوا بالباطل تم er dem som har وكفروا بالله og de nok med at danne iman på falskhed, men de har erklæret kufur på Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika humul khasirun. De her folk er de fortabte, og al-khasirun, det betyder, at de vil opnå jahannam, hvor Allah subhanahu wa ta'ala skylder os. Nummer 1. Dua al-salihin. Al-masala al-ula. Den første øh, sag. أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله تعالى وعبادته هايدن ايش هذا؟ شرح اوكي أنهم دي يتعبدون يتلبذ بإشراك الصالحين بإشراك الصالحين ما أتسده صالحين تبي سيدي جو som partner ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala. في دعاء الله تعالى وعبادته. Vi har mange punkter her. أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين de udfører en form for ibadah ikke til Allah men at de inddrager selve de gode folk til at de bruger den i form af dua til Allah og i form af tilbedelse og det er det man kalder hvad? at shirk som et mellemled shirk som mellemled har du fundet den? طيب ويرون ذلك من تعظيم الصالحين الذين يحبهم الله og de siger at det her det er en form for de gode folk og de vi kalder helliger mange mennesker sætter helliger i form af de her mennesker er noget som er så globalt godt som Allah elsker ويريدون بذلك شفاعتهم hvad er det de ønsker? de ønsker deres forbøn عند Allah deres accept at de her mennesker vil ligesom være mellem, altså ligesom sige til Allah, acceptere øh, ham der, fordi han er god. Han har brugt os, waliyadu billah. لظنهم أنهم يحبون ذلك fordi de tror at de her de elsker det her كما قال تعالى اسم الله سبحانه وتعالى سيا في أوائل سورة الزمر اسم الله سيا استعرضنا سورة الزمر بأسنا متشوت تخيك Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haq. Vi har nedsendt bogen til dig, som er sandfærdig. Fa'budullaha mukhlisan lahuddin. Tilbid Allah subhanahu wa ta'ala mukhlis. Og her er ikhlas oprigtig. فَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ Tilbid Allah i oprigtighed. أَلَا lillahi الدِّينُ khalis. Selve din, selve troen, som tilhører Allah, skal være ren. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَا Og dem, som har taget nogle andre, og det man kalder awliya her partner. مَا نَعْبُدُهُمْ Vi tilbeder dem ikke. إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَا Det siger, at vi tilbyder dem ikke, men de er vores mellemvej, så vi ligesom kom i nærheden af Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Ved dommedagen kommer Allah subhanahu wa ta'ala til at dømme i henhold til, hvad de har ligesom troet på, og hvad de har selv anerkendt. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم og de tilbed من دون الله stedet for Allah subhanahu wa ta'ala ما لا يضرهم ولا ينفعهم ma la yadurruhum, som ikke kan skade dem, wala yanfa'ahum, og de kan ikke få benyttelse af. ويقولون, og de siger, هؤلاء شفعاؤنا عند Allah. De her mennesker, det er dem, som kommer til at opstå for at forsvares og være vores forbøn hos Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Yunus, vers nummer 18. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم og det er den største det der er den største sag som Muhammad sallallahu alaihi wasallam var imod dem فأتى بالإخلاص og så kom han med al-ikhlas og al-ikhlas er hvad? oprigtighed وأخبرهم هنفتل أنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه وهنفتل أن الله دين كإك أكسيتيرس أن هم وأخبر أن من فعل ما يستحسنو يستحسنوه فقد حرم الله عليه الجنة وهنفتل hvad de foretager sig af deres opdigtede og det er derfor at istihsan er en sygdom hos mange og fortalte han Muhammad sallallahu dem hvad de har gang i er noget som er haram hos Allah subhanahu wa ta'ala og så vil Allah ikke belønne ham al-jannah for det وَمَأْوَاهُ النَّارِ og hans sted vil være Jahannam Hvis vi kigger i den der sætning, så kan man ligesom benytte sig af et vers i surat al-Ma'idah, vers nummer 72, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إنه من يشرك بالله dem som dannede partner ved siden Allah فقد حرم الله عليه الجنة Allah har gjort Jannah for at være haram for ham. وَمَأْوَاهُ النَّارِ Hans plads vil være ilden. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصار Allah kalder den zalimin. Hvilken øh, sejr kommer de her mennesker til at få, det er ilden, må Allah beskytte os. Og Allah kalder den undertrykker, og Allah kalder den zalimin. Min ansar, der er ikke nogen, der kommer til at sejre de her undertrykker, fordi de er nogen, som ingen sejr kan få. طيب. وهذه المسألة هي الدين كله og den her sag er absolut hvad din indbærer ولأجلها تفرق الناس بين مسلم وكافر og på grund af det menneskene blev splittet op i to sektioner muslim og kafir وعندها وقعت العداوة og på grund af det der kom de splittelse ولأجلها شرع الجهاد أبو كونة جهاد في الأدباء absolut nødvendighed. كما قال تعالى لسم الله سيئة سورة البقرة vers nummer 193 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة بكريدن صار ايك فتنة ويكون الدين كله لله السلف الدين كما تل absolut ادفع كن الله سبحانه وتعالى Øh, her, der har vi nogle vigtige punkter. Det er al-istihsan. Vi har noget i sharia, der hedder al-istihsan, men al-istihsan ligger absolut helt ned i bunden af usul Men desværre al-istihsan, som de her mennesker de har benyttet sig af, det er øh, istihsan, øh, noget som nu siger al-aqidah. Og al-istihsan i shara' vi bruger det i fiqh, og de har brugt det i aqidah. Og det er derfor, mange mennesker, de vil gerne ligesom øh, tilbyde øh, andre end Allah, og de benytter den metode, der hedder al-istihsan. Og det er derfor, der er mange, der benytter sig af det, man kalder al-istihsan for shirk. Og dem har I set en del af. Ligesom nu. al mawalib Mawlid al-Nabawi. de er også istihsan. De siger, uh, Muhammad har ikke gjort det selv. Det behøver han ikke at gøre. Men vi synes, det er godt. Vi synes, det er godt øh, så begynder det også at fejre alle mulige fejringer, fejringer som islam har ikke har bedt om, som er islamisk, siger det. Og så siger det, de er lidt istihsan Øh, Sha'ban, hvor de fester middag Sha'ban, og siger, at festning er middag Sha'ban, så vil du blive tilgivet to år tilbage, og seks år, og alle de der løgn, som nogle af dem opdægte. Og så er der en form for salat og en form for ibadah. Istihsan, som har ikke noget en basis i din, er ikke tilladt at bruge. Det er absolut det. 3. Øh, nummer 2. At-tafarruq. I siger til mig klar. Nummer 2. At-tafarruq. الثانية أنهم متفرقون أنهم متفرقون De er splittet. Splittet på den fasong, at der er ikke noget, der kan samle dem. Fordi de er kørt på et vildt spor, hvor det vil være svært for dem at blive samlet igen. ويرون أن السمع والطاعة مهانة ورزالة <laughs> Og de siger, at selve adlydelse er at, at adlyde og at høre mahana Walaza. Mahana, det er min al-ihana. Og ligesom at skille folk ud. Warazala, det betyder, det er en øh, beskidt måde at se tingene på. Og det siger, deres måde siger, at adlyde, at adlyde Allah er noget, øh, som er dårligt. Og det er derfor, de kalder dem hana og raza'a. Må Allah beskytte os. Hvorfor? Hvorfor gør de her mennesker øh, sådan nogle udtalelser ved at sige, at de er mahana og razala, fordi de vil gerne gå tilbage til deres gamle? Fordi hvad vi er på, er bedre. Læg mærke til, hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat Al-Imran, vers nummer 100-103. Allah siger, Ja, ayuha alladhina amanu, taqullaha haqqa tuqatihi. Og de fasttroende. adlyde Allah subhanahu wa ta'ala i sin bedste adlydelse. Og lad tamutunna illa wa antum muslimun. Og lad være med at dø på nær, at I er på islam. Wa'tasibu. Samle jer. Bihablillahi jami'a. Samle jer. Bihablillah med Allahs greb. Alle sammen. Wa la tafarraqu. og lad være med at være splittet. Wa dhkuru ni'mat Allahi عليكم I hukom ve Allah gjort إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم طيبا فينا الله samlade ona et hjerte. فألف بين قلوبكم har jeres hjerte til at være forenet. فأصبحتم بنعمته إخوانا Heraf er I kommet til at være brødre. وكنتم على شفا حفرة من النار. Og I var tæt på at havne ned i ilden Fordi I står tæt. فأنقذكم منها. Og så har Allah reddet jer. كذلك يبين الله يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Heraf Allah subhanahu wa ta'ala viser jer hans tegn, så I kan blive retledet. Hensigten med den, hvad Allah påviser over for araber. Araberne har haft masser af krig indbyttes. Al-Aus og Khazraj, og så har der været øh, Harb al-Basus osv., hvor araberne har bekriget hinanden meget og indbyttet Og vi snakker små stammer, som angreb hinanden i flere år. Nogle af krigene har været på grund af en kamel, nogle af krigene har været på grund af vand, nogle af krigene har været på grund af en æresag eller et eller andet. Alligevel Allah subhanahu wa ta'ala har lavet ta'lif al-qulub. Ta'lif al-qulub har fået hjertene til at enes om, at de skal tilbede Allah subhanahu wa ta'ala alene og klemme alle de andre jahiliya ting, som kan være skyldige hos dem. Allah siger i surat al-Taghabun, vers nummer 16, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا Den der, det er et vers, som muslimerne burde kun, uden ad og handle efter det. فَاتَّقُوا اللَّهَ Der er mange desværre, der taqwa hos dem er blevet forsøgt. Fattakullah, det betyder at frygte Allah. Desværre at frygte Allah i vores tid er en sjælden vare. En sjælden vare. Det er ikke noget, man køber på hylder mere. Fordi folk lever mere dunya relateret og har glemt til akhira. Og det er derfor, at islam bliver forsømt. Og mange af dem opgiver islam fra deres tung, vil jeg sige, El-kuffar ahsan minna. Kuffar er bedre end os. Allerede her har mange mennesker ligesom erklæret sig selv kafir, uden de ved det. Hvad siger kuffar ahsan minna? Så han vil hellere være kafir, end, end, end, end være muslim. Allah beskytter os. Allah subhanahu wa ta'ala, da han siger, Fattakullah, frygt Allah, mastata'tum, så meget som I kan. Men hvad er istitar? Al-istita'a er ligesom en kort varsel, eller en lang varsel, eller er det noget, man gør. Mastata'atum, det betyder, hvor meget man kan magte. Og magten er hos folk er forskellig, men hvad der er obligatorisk, det skal man. Hvad der halal og haram skal. Og så kommer vi i de næste bane, hvad er mandu, hvad er mustahsan og Så det er op til enkelt der at gøre. Og så kommer her. Wasma'u واطيعوا Wasma'u, I skal høre efter. Og der er kommet i amr. Byde, byd måde at se ting på. Wa ati'u. Ati'u, ati'u Allah, wa ati'u Rasul, wa ulil amri minkum. Wa ati'u, det betyder adlyd. Men desværre, der er mange mennesker, de gider hverken høre eller adlyd. Og det er et, øh, et farligt koncept, som vi har hos mange mennesker, desværre. Nummer 3. Mukhalafat waliul amr. At modsige lederen. Nummer 3. وعدم مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له عندهم فضيلة وعدم مخالفة ولي الأمر at مسيا ikke وعدم الانقياد له عندهم فضيلة وعدم الانقياد at man ikke følger efter ham er noget succesfuldt det vil sige fadila det er noget som du kan få ligesom prestige وبعضهم يجعله دينا og nogle andre gør det til at være en, en tro, en religion فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم har, har været en modsætning af dem i den holdning. Og amarahum bisabri ala jawri al og her, inden jeg vil ligesom fortsætter, så skal jeg lige fortælle. Den her snakker om en wali, eller en øh, wali al-amr, som er muslim. Vi snakker om en hakim, en leder, som er muslim. Vi snakker ikke bare fordi han beder, han er muslim. Han skal lave praktisering af Allahs lov, som er gennem i islamiske stat. Så vi skal ikke bare begynde at tage det og så sætte det på Saudi og fordi det der hukam er kuffar og Så er der ligesom mange, der, de hører på og siger, at vi er begyndt at skifte. Man ved aldrig. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم var i, i modsætning af deres holdning med hensyn til den sag وأمرهم بالصبر على جور الأولى og Muhammad صلى الله عليه وسلم har bedt dem om at, at, at danne ro og, og, og have sabr, tålmodighed over hvordan disse ledere kan være onde imod dem والسمع والطاعة at adlyde dem at høre efter hvad de siger والنصيحة لهم og at rådgive dem وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد og Muhammad صلى الله عليه وسلم har været hård i sin udtalelse med hensyn til hvis de er ond imod jer så skal I have adlydelse og I skal høre efter وهذه الثلاث هي التي ورد فيها ما في الصحيح og alle de her tre ting det er noget som blev påtalt i Sahih og Sahih det er Sahih, sahih Muslim eller Sahih Bukhari og selve hadisen siger وَإِن تَنَاصَحُوا وَأَن, وَأَن تُنَاصِحُوا مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ og hadisen siger وَأَن تُنَاصِحُوا مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ det betyder at I giver rådgivning til dem som har besiddelse over jer يرضى لكم ثلاثا الله accepterer tre ting أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا at I وإيدانا ham og I وأن تعتصموا بحبل الله جميعا at السام alle sammen er samsat i وأن أن تناصحوا من ولاه الله أمركم وأتي إغاقي ودم سمسيدة إبوزيشونة أوية Imam al Bukhari alayhi rahmatullah har berettet, Ibn Abbas har sagt, at Muhammad sallam sagde, من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية من كره من أميره شيئا فليصبر ham som ikke kan lide noget fra sin leder så skal han den tålmodighed فإنه من خرج من السلطان shibran, ham som går væk fra ledelse af, af sin leder. Mata mitatan jahiliya. Han dør som en jahiliyas liv. Allahu akbar. Han har også berettet, at Junada bin Abi Umayyah قال دخلنا على عبادة وهو مريض Junada, han gik ind til øh, Ubada rahmatullah, og الله var مريض og han var syg فقلنا أصلحك الله må Allah subhanahu wa ta'ala retlede dig حدثنا بحديث ينفعك الله به Fortæl os en hadith, سبحانه Allah subhanahu wa ta'ala vil gavne dig for det. nu hvis man siger det til folk سمعته من النبي آه، حدثنا بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فتلا الحديث والله بالكعن دفودن صمت يا محمد قال دعانا النبي فبايعناه Muhammad sallam har samlet os, så vi kan give ham bajer. Fakana fima akhada alayna. De som han har taget under den bajer, det betyder selve id. Indholdet i id er følgende. An bay'na ala sam'i wa ta'a. At vi gav ham bay'a med hensyn til adlydelse og hørelse. Fi manshatina wa makrahina. I vores friskhed og i vores dårlige tider. Wa usrina wa yusrina. I de dårlige perioder og i de friske perioder igen. Og وأثرة alene, og selvom vi bærer bagt selv på det og alle nu وألا ننازع الأمر أهله at vi ikke går og begynder at overtage deres positioner إلا إلا أن تروا كفرا بواحا medmindre I siger noget som er klar kufur عندكم من الله فيه برهان وإيها et bevis fra at det er kufur, som er klar. Hvad er det, hadisen fortæller? Hadisen fortæller, at man skal adlyde, man skal høre efter. I din friske periode, i din dårlige perioder, i alt, hvad du bevæger sig. Men du må ikke begynde at overtage deres positioner. Der er mange mennesker, de vil ligesom, ham der, han er amir, khalas, jeg skal blive amir, så kan jeg dræbe ham og overtage positionen. Ligesom Khawarij i vores tid gør, ligesom Daesh. Må Allah subhanahu wa ta'ala øh, give dem hidayah, ya Europa Hvor at han giver dig retning for, hvordan du kan gøre det. Illa an taraw kufran bawah. Men mindre I siger noget, som er kufur, og ikke nok bawah. Klart. عندكم من الله فيه برهان hvor I har et bevis yani, det er ikke nok at du kommer og siger jeg har set, jeg har synes, jeg er et eller andet, nej nej beviset skal være klart og tydeligt at det skal være kufur som er solklar Og hvis kufur er ikke solte klar, så kan man ikke bruge det. Og det er derfor, det skal være sådan der. Og hermed kan man sige, at det er vigtigt for os muslimer generelt, at vi ved, at hvis Allah subhanahu wa ta'ala øh, der blev valgt en leder af muslimin, eller en amir, som blev sat af en hakim, øh, og ham der, selvom han har jur, det betyder, at han øh, han benytter sig af, af, af noget øh, fejl, så må man ikke bekrige ham, medmindre at han, man siger det, man kalder klar kuffer. Men hvad så, hvis han laver marsia? El ma'siyah, det er afhængig af, hvilken marsia vi snakker om. Kalder han folk til marsia, så skal man stoppe ham. Laver han selv ma'siyah, så skal man ligesom prøve at rådgive ham, så han kan stoppe med det. Og desværre, der er mange, der ikke læser i den fiqh mere, for at lære, hvor er retning, og hvordan man kan fortsætte. Må Allah beskytte os. Nummer 4 er taqlid. الرابعة أن دينهم مبني على أصول at deres din er bygget op på usul. Og usul, hvad betyder usul? Fundament. fundament, nej. Deres din er bygget op på fundamenter. A'zamuha taqlid. Den største af dem er at-taqlid. At-taqlid, det betyder hvad? Blind efterfølgende. Ja, at følge noget blindt. فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار من الأولين والآخرين. Det er det største formel. den største form til jami' al-kuffar for samtlige vantro min al-awwalin wal akhiri af de første og af de sidste. كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك من في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون سم الله سيئة سورة الزخرف verse number 23 وكذلك ما أرسلنا من قبلك من, من في قرية من نذير وكذلك ما أرسلنا her af, hvad vi sender til af de tidligere fi qarya, i en by min nadir, en påminder illa qala mutrafuha og mutraf det betyder han som lever godt og det er ligesom embedsfolk og, og rige mennesker Eller qala mutarafuha, så begynder dem der, som ligger fint op i, i, i, i, i uh, hvad hedder den der, klasse, klasse, den har et navn. Hvad hedder den? Overklasse. Ja, ja, men den har, den har en anden navn, den kommer når de her mennesker, er, er, som er ramt af taraf, og som er ramt af rigdom og så videre, illa qala mutrafuha, inna wajadna aba'ana ala umma. Vi har fundet vores, øh, vores øh, fædre, øh, som følger et fodspor. Og inna ala atharihim muhtadun. Og det er det, vi gør. De siger, at vi har fundet, at vores forfædre følger kufur, så det er derfor, vi følger kufur. Vores forfædre har været øh, ligesom øh, på de her spor, så det er det, vi gør. Og vi er lever efter det, fordi taqlid indrammer folk til at gøre det. Og sådan er det i alle. Desværre. Også i det nye, øh, i det nye øh, moderne samfund, hvor folk begynder også at følge øh, deres syge blind, uden at stille spørgsmål om, om det her kan ændres eller ej. Surat Zuhruf, vers nummer 24, Allah siger, قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ Selvom hvis jeg kommer med noget, بِأَهْدَى Med noget, som kan være mere retskaffende for jer, og mere retledning for jer. Bedre end hvad I har fundet jeres forældre på. قَالُوا إِنَّا بِمَا رُسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ Selvom de du kommer med vil være gavn for os, så har vi lukket den dør ved at sige, Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Ja, det er selvom du kommer med noget, som godt. Ligesom hvis jeg siger til dig, at det der er bedre end det der, så siger der vel hvad? Om du kommer med 50, og du giver mig, så vil jeg sige, at jeg vil bruge den der. Og dem her siger det akkurat det samme. Qalu, de sagde, inna bima ursiltum bihi kafirun. De som I blev sendt på, rødderne af de som I sender, og I kalder til, vi har dannet kufur på. Uh, Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-A'raf, som en form for amr, اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا اتبعوا إسكفلي ma unzila ilaykum min rabbikum. Benægtelse er at følge folk blind. Allah beordrer enhver person at sige, I skal følge, hvad Allah har nedsendt til jer fra ham. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَا Og lad være med at følge nogen som helst. Og blandt dem awliya. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Det mindste, hvad I husker. Hvorfor? fordi Allah vil udelukkende sige til dig, at budskabet skal komme fra ham, og det er de budskab, som du skal følge. Og når du begynder at følge andre budskaber, det kan føre til, at du kan falde i shirk, ligesom mange andre er faldt i shirk. Allah siger surat al-Baqarah, vers nummer 170. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهِ Hvis der blev sagt til dem, følge hvad Allah har nedsendt, قالوا, de sagde, بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا men vi vil helst følge hvad? hvad vores forældre har lært os følge. أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون Selvom jeres fædre havde hverken deres forstand i orden, eller de blev aldrig tildelt, eller de blev aldrig øh, retligt. وإذا قيل لهم اتبعوا hvis der blev sagt til dem, I skal følge Ma anzalallah. At følge ma anzalallah bihadafilihi, at følge det præcist. Fordi der er mange mennesker, de ønsker ikke at følge, hvad Allah har nedsendt til dem præcist. Og vil hellere ligesom fortolke eller komme med deres øh, yndigt øh, mening om det. Men Allah siger, ittabi'u ma, anza, ma unzila ilaykum min rabbikum, ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا Vi følger vores forfædre, أولو كان أباكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون Selvom jeres forfædre har ingen hjerne eller havde ikke forstand i orden, og ej heller har de fået retledning af Allah, så vil de stadigvæk sige, vi vil hellere være blinde end være seende. Og det er deres mytologi, det er deres tanker, det er deres form for at vise, at taqlid, at være muqallid, at være blandt dem, som følger øh, noget andet, er bedst. Og sådan er det også i sufismen. Sådan er det i, i, i, i samtlige øh, hizbi øh, regime, hvor de vil hellere følge deres øh, kubara, deres ledere, blindt, end at de vil ret. Yani for eksempel, hvis du finder en hizb tahriri, du kommer til et hizbi og siger til ham, vil du være hizbi? Eh, ham der Navahani, han sagde sådan, sådan, sådan, det er forkert. Han ved godt, det er forkert. Men han vil aldrig ligesom erklære for dig, at det her er forkert. Hvis du finder en shia og siger til ham, prøv lytte til ham der. Han vil sige, ja, det der han siger er ikke godt, men ham der mand, han er god nok. Selvom det han siger er kufr. At taqlid har blandt os sofister, du siger til en sufi, jeg er shirk, kuffer og sådan, jeg er shirk. Og så står der shirk og laver masser af shirk og siger, siger, ja for dig er det shirk, men for ham det er karama. Det er noget, han kan ophøje sig selv og over den syvende himmel med den ibadah, som han laver. Wallah beskytter Nummer 5. Al-iqtida bil-alim al-fasiq og al-abid al-jahil. الاقتداء بفسقة أهل العلم وجهالهم وعبادهم at følge øh, syndige af vidensfolk syndige af vidensfolk وجهالهم og dem som er analfabeter وعبادهم og så dem som blev kaldt tilbyder فحذرهم الله تعالى من ذلك Allah har advaret dem om at gøre det ved surat al-Tawbah vers nummer 24 يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله Her taler vi om folk, som har opsamlet ilm, som har virkelig været med til at gøre noget forskel, men de har brugt og benyttet deres ilm på noget andet, end hvad Allah har bedt dem om. Og her siger han, al-iqtida, at følge. Og at følge folk, som har solgt Allahs ilm billigt. Eller at følge en alim jahil. Hvordan kan en alim jahil? Når han er hos folk alim, men i realiteten han er jahil. Og dem er der mange af endnu. وعبادهم tilbyder, det vil sige, ligesom en som er abid, du kommer og spørger ham, han ved ikke så meget, men han er bare en, der udfører. Allah subhanahu wa ta'ala har advaret imod dem. I surat Tawba 24, ved at sige, Ja, ayuhalladina amanu, og de fast troende. Inna kathiran min al-ahbar, han fortæller om disse ahbar. Hvem er al-ahbar? Kender I al-ahbar? Indtal er habr. Det er rabbiner. Min al-ahbar, det vil sige blandt rabbiner. Wal-ruhban, præster. La yakuluna amwal al-nas bil-batil. De spiser øh, folkets, øh, hvad skal vi sige, alme, så alt hvad de giver, de giver dem, øh, de spiser det falsk. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ Og ikke nok med, at de kalder til Allah, men de står imod kaldelse af Allah subhanahu wa ta'ala. Allah siger i surat al-Ma'idah, vers nummer 77, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ Og de borgens folk, lad være med at danne ekstremisme i jeres din. غير الحق استغفاتيصم اعسنهم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ولا تتبعوا مَا فُلْيَ أهواء قوم forlystelse af nogle folk قد ضلوا من قبل som Allah subhanahu wa ta'ala har misregnet den før وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وأضلوا كثيرا de har misregnet masser وضلوا عن سواء السبيل og de har tabt vejen for længst Allah advarer om hvem? Advarer om al-alim som misvejleder folk Allah advarer om al-abid som misvejleder folk Allah advarer om al-jahil som misvejleder folk og dem eksisterer der nu hvor mange af vores folk hvor man kan sige, du har en chef, som misvejleder folk i khutbet Jum'ah. Det er der mange af. Hvor mange af mennesker, de snakker på vegne af Allah subhanahu wa ta'ala i en samling, hvor de misvejleder folk i deres udtalelser. Dem er der mange af. Derfor er det vigtigt for os, at vi forstår, at hvad Allah har bedt os om at holde fast i, det skal man gøre, ellers vil man være på taf. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os alle sammen, ja Rab. Nummer 6. Al-ihtijaju bima kana alihi al-aba bila dalil. الاحتجاج بما كان عليه أهل القرون السالفة at øh, benytte sig af al-ihtijaj, kommer al-hujjah, beviset. De har benyttet beviset af, hvad de tidligere nationer har været på. Og mange af dem benytter sig af at se, hvad vores forfædre har været på, er noget, som vi skal ligesom følge. Og de her mennesker, de har hverken brugt aql, altså hjernen, som er fornuftig i den der sag, eller et bevis af, af Koran eller Sunnah. Men hvis vi lægger mærke til i surat Taha, vers nummer 49 til 54, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, قال فمن ربكما يا موسى قال فمن ربكما يا موسى blev spurgt, hvem er jeres Gud og Musa? قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال ربنا vores Gud, som har givet alt, som han har skabt, og bagefter han har retledet dem. قال فما بال القرون الأولى hvad der, galt med, hvad der skete med de tidligere tider قال علمها عند ربي في كتاب viden omkring, hvad der skete, det står skrevet i en bog. Og hvad er det for en bog, det her? Lawh al-Mahfuz. La yadillu rabbi wa la yansa. Allah subhanahu wa ta'ala kommer ikke i tvivl. Ej eller glemmer. Alladhi ja'ala lakum al-arda mahda, som har gjort jorden til at være lige. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا og har lavet nogle veje, så I kan følge efter den. وأنزل من السماء ماء وهنزل فهمل ذن فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى وهي إيه سن آه، فأخرجنا هابي بلومست إلى سو آه، لدى بلومست تو با أفاع بلانت كلوا ورعوا أنعامكم سبيس ودوك ياس آه، ديور Hvis vi kigger her, så kan man se, at Allah subhanahu wa ta'ala siger til Musa, nummer et, øh, hvem er jeres Gud? Hvem har givet jer? Hvem har skabt? Og så bagefter fortæller, hvem har dykket eller sørget for alting for jer? Til sidst, svaret er Allah subhanahu wa ta'ala, og så siger Allah, Kulu ra'u an'amakum. Spis og dyrke jeres øh, dyr, eller benytte sig af, af jeres dyr. Her vil det fortælle selv om det tidligere nation har fået det samme behandling, og det nye nation får det samme. Og det samme her. Hvem er det, der sørger for det hele for os? Det er Allah subhanahu wa ta'ala. Hvis vi kigger i surat al-Qasas, vers nummer 36-37, Allah siger, فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى Da Musa han kom ind med nogle klare beviser af vores tegn, قالوا ما هذا إلا سحر مفترى De sagde, det er sihr. Sihr hvad? Magi. Muftara. Opdigtet. وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين og vi har aldrig hørt om det før وقال موسى ربي أعلم بمن, بمن جاء بالهدى men inde. Jeg kender hvem der har blevet sendt med selve retledning fra ham. وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ Og hvem er det, der kommer til at overvinde pladsen? إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ Og selv ved dem, som er undertrykker, de kommer aldrig til succes. Og her er de sammen. Han kom med budskabet, har de benægtet og sagt hvad? Det du kommer med, det er ikke noget, som vi vil gerne tro på det, fordi det er sahir. Og de har erklæret, at Musa han er hvad? Sahir. Sahir, det betyder en uh, troldemand. Ja. I uh, surat al-Mu'minun, vers nummer 23-25, Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ Vi har sendt Noah til hans folk. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا قَوْمِ Han sagde, åh mennesker, اعْبُدُوا اللَّهِ Tilbed Allah subhanahu wa ta'ala. مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ I har ingen Gud, som I kan tilbede anden end ham. أَفَلَا تَتَّقُونَ Er det ikke på tid, som I der er gudfrygtet? فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا <laughs> Så kom de her mennesker, al-mala, så sagde de befolkning, alladina kafaru, som har dannet øh, ventroskab, min qawmihi, blandt hans folk, det vil sige fra Nuhs folk. Ma hadha illa basharun mithlukum. Hvem er det, vi snakker til? Vi snakker til et menneske ligesom jer. Yuridu an yatafaddala alaikum. Hans ønske er en ting. At han får en bedre status end jer. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَ Hvis Allah ønsker, så han nedsendt malaika. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَ الْأَوَّلِينَ Hvis Allah ønsker noget fra os, så skal han ikke sende, sende en sammen Nuh. Han skal sende hvem? Malaika. det har vi aldrig hørt fra de tidligere nationer. إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلْ بِهِ جِنَّةً Fatarabbasu hatta hin. Ham der manden, hvad der gælder med ham? Han har en sygdom. Hvad? Han er jinn, Isa. Hvad for en vers har Det er Surat al-Mu'minun 23-25. Inshallah 10 minutter, så er vi færdige. Ligesom så ikke er... Skal I have... Prøv at hælde noget tid til, til jer, så I kan vågne op. Det er længe siden, I har siddet til deres. Tag noget til jer. إيه، سورة صاد vers number 6 to Allah subhanahu wa ta'ala siger وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم وانطلق الملأ befolkningen gik أن امشوا واصبروا على آلهتكم gå og الصبر sabr har tålmodighed over jeres guder إن هذا لشيء يراد det er noget som I testet på ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق Vi har aldrig hørt om det før. Det er noget opdigtet. Det er noget, som er opdigtet. Alt det her, det er bare for at sige, at vi har aldrig hørt om noget af de her budskab, som du kommer med. Derfor er vi nødt til at afvise. Derfor er vi nødt til at afvise. Vi tager lige nummer 7, inshallah, så slutter vi af ved det. الاحتجاج على الحق بقلة أهله الاحتجاج bevidenhed over sandheden, selvom at mængden af det er lille. Og det er ligesom at sige, øh, mængde af haq er, større, er mindre end mængde af dem, som følger Og det har vi ligesom set. Al-i'timadu ala al-kathra, at benytte sig af en største mængde. Altså flertallet? Eller? Ja, flertallet. Der er mange mennesker, der siger, øh, prøv at kigge rundt omkring, alle vil gerne have demokrati Fordi de fleste af dem er demokrater. Al-i'timadu ala al-kathra, at følge dem, som er mange. I surat al-An'am, vers nummer 116-17, Allah siger, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْض Hvis du følger de fleste af dem på jord, يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِهِ لِلَّهِ Det vil få dig til at blive misvejledet fra den her, den her retledning. إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنْ Dem de følger, de følger deres dhan. Dhan er her hvad? Tvivl. Tvivl. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ Og det er mennesker, det er tavs. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ Allah ved, hvem der misvejleder hans vej. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ Og han kender til dem, som bliver retledet. Hvis vi kigger rundt omkring, så kan man se, at de fleste af dem, øh, som vælger øh, al-haq, er som regel få mængder i forhold til dem, som vælger al-batil. Og det kan man ligesom se med den historie, som vi kender fra Surat Sa'ad. قال لقد سورة صاد vers nummer 24 لق- آه، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه han har dannet undertrykkelse, da han har spurgt om at tage sin na'ja, sin øh, dyr, til, til øh, dine dyr. Han havde en dyr, så vil han have det og så sige, den skal komme under min. Og ved I, hvad Naja er? Naja. Øh, hey, øh, hvad er det, man kalder det? Gider. Ja. ja. Øh, fordi, øh, hvis I kender i Surat Sad, den historie, fordi øh, øh, han blev testet, øh, hvor der blev fortalt, at en øh, to brødre, den ene havde øh, en øh, ged, og den anden bror, han havde mange gider. Og så skulle han dømme i den sag, og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, han svarer på hans tog, قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. Da han har spurgt, at han vil tage din na'ja til øh, det flertal, han har, det har været en form for undertrykkelse. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإن كثيرا من الخلطاء det vil sige de fleste af dem hvor tingene går i La yabri ba'dhum ala ba'd, hvor de vil gå i overvind, og så dem, som har største mængde, det vil tage det hele for sig. Illa alladhina amanu, på nær dem, som er troende, wa amilu salihat, har handlet korrekt, og qalilum mahum. Og qalilun mahum, og det er øh, al-shahid. Al-shahid, qalilun mahum, det vil sige, få dele af de her mennesker er dem, som sørger for, er den, som sørger for, at der ikke blev dannet en form for øh, undertrykkelse eller løgn. Mange mennesker tror, at det største del af dem, som udfører en handling, er dem, som er på hak. Kig i Europa. Hvor mange af dem laver sine? Mange. Er det tegn på, at de er på hak? Hvor mange af dem i Europa, der drikker alkohol? Og det er det samme her, Sheikh Ali Rahmatullah, dengang han siger, al-i'timad al-kathra, lad være med at kigge på mængden. Fordi der har været en periode, hvor sofisme har været det største del. Og al-asha'ira har været det største del, og maturidiyya har også været det største del. Så det er ikke ens betydende med, at deres største del, det betyder, at al-haq er i deres hænder. At al-haq er på deres hænder, fordi al-haq er, al-haq ablaj, al-haq er altid klar al والباطل lajlaj, al batil er rystende. Og det vil der altid være, subhanallah. Men nu i vores tid, haq øh, hos folk er, at du følger kufr og kuffar, og ikke hvad du følger islam. Øh, næste gang, inshallah, så tager vi fra øh, nummer 8. Bidnillahi ta'ala, barakallahu fikum, og jazakumullah.